Martxoak hogeita sei gaur asteazkena da eta hau berri hon albistegia duzue berriozat erratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, bihar gazte ikasle greba eginen dute. Ikasle gazteak beren etorkizunean duten erantzukizuna aldarrikatzeko aterako dira kalera eta guzti honekin. zer reformari ez esango diote ezkuntza erreforma honek Euskara irugarren mailako hizkuntza bezala kontsideratzen duelako txikitatik azterketa eta emaitzen bidez gazteen etorkizuna bideratzen duelako, eskoletan seksu banaketa egotea bermatzen duelako, eta formakuntza sistema Europar estatuek zuzentzen duelako, baita hezkuntza merkatalizatzen duelako horixe guztia gazte ikasleen argudioak eta argudioak eskutan esan bezala bihar ikasle abertzaleak antolaturik ego Euskal Herri osoan greba eginen dute ikasle gazteak. Politikaren gintzari helduz, gaur azte azkenarekin osoko bilkura, ospatuko da. Hilabete honetako osoko bilkuran zortzi puntu dira gai zerrenda osatzen dutenak, horitatik punturik nagusiena Saharako herriari egingo zaion laguntza eta elkartasun adirazpena da, zuzenki ezaugarri horietako adirazpena Nafarroan lehena izango. Bestetik hilabete honetako udalbatzan mozio bakarra izango da eztabaidagai mozioa zeina dekatlunen pesisaz diarduen, guzti hau gaur arratsaldeko sei territan. eta Saharari erreparatuz Anasek Vacaciones en Paz delako programaren kanpaina martxan jarri du dagoeneko. Martxan jarri du eta honekin egun hauetan hainbat kartel ikusi izan dira berriozaren Horetan Sahara argaztetxoak udan jaso ditzaten animatzen dituze familia eta heldu berriozartarrak. Berriozaren asko dira udako hilabetetan Sahara argaztiak beren etxeetan jasotzen dituztenak eta honekin Sahararrek basamortuko beroa atzean uztea lortzen dute. Sahararek Sahararekiko konpromiso handia dago berriozarren gauzak onela, Saharar herriaren aldeko ekintza naiz jarduera ezberdinak antolatzen dira geurean. Txori zuri dantza taldearen argazki erakusketa ikusgai dagoeneko. Berretzarko txori zuri dantza taldearen hogeita mabos garren urte urrena ospatzeko jarduera antolatu dira. Beste bat, batzuen artean zuk diozuna xabe argazki erakusketa dantza taldearen ibilbidearen berri ematen duen argazki erakusketa hori. Kulturgunean martxoaren hogeita lauetik apirilaren bostera ikusgai izango dugu. Apirilaren bostean larun batarekin aldiz hainbat ospatzeko ospakizun jarduera izanen dira guztean eguerdiko amabitan dantza potioa herriko karriketatik eta hartxaldekoak mendialdea eskolan izango dira guztiak zazpietan dantza kaialdia areto nagusian bederatzeetan herri dantzak gaitariekin amarretan afaria gauerdian trikitilariak eta jarraian amabi terrietatik aurrera gau pasa luzian eskutik eta hortxez txori zuriko bikideren esanak hogeita mabosgarren urte urrenari ari daukionean. Italdian historio bat e, ikusi al izango da. Non dantzaren bitartez pues bueno, eh, Berriozarrek bizi izan zuen egoera bat edo pues ikusi al izango da. Eta gaur gazte asanblada kantolatuta, bideo ez da. Jarduera hau Euskararen inguruko jardunaldietan azkena izango da. Gazteak gaztelekoan bilduko dira proiektzioa ikusi eta ez tabedatzeko itzordua. Gaur, harratxeleko zazpietan. Gaur, zazpietan. Eta gaia aldatuz musika eskolako kontzertuak aurrera darraite. Aurrera darraite bai atzo bibolina izen zen protagonista eta gaur aldiz perkusioa eta bateria izango ditugu entzungai musika eskolako ikasleak izango dira, perkusioaz eta bateria zelagundurik gure belarria gozaratuko dituztenak. Ez ordua, gaur ere, harratxeldeko zazpitan musika eskolan. Eulateko gazte aterpean egingo den gazte kanpaldian izena mateko epea luzatu da. Ikariarik eta berrio zarko udalak gazte kanpalearen antolatzaileak izena emateko epea luzatzea erabaki dute. Zehazki, martxoaren nogeita arte ostiraler arte, luzatuko da. Kanpaldia eulate herrian eginen da, apirilaren hogeita batetik hogeita lauera horretan hainbat jarduera eta aktivitate daudei aurre ikusirik, beste batzuen artean urre derrara bisita eta kubazuleetan espeleologia egitea. Izena emateko arratsaldeko ordutegian bostetatik zortzirarte sortzeak bitarte, gaztelekura hurbildu barko dira gazte interesdunek. Eta esan bezala, ostira lau, baino lehenagoxe eta noski informazio gehiagorako ikariari abildua hotmail.com elbidera idatzi, edo pederatzi lau sortzi 06 0 bat irurogei telefonora deitu. zi patu dugun bexalase gaurko eh, protagonista elurra izan da, berrez hartzuri zegoela gara gaur beraz. Bai, atzo gabez elurkota bostreun metro, metrotara jetxizen xabi eta bigarrenez zuk diozun bezala elur malutak ikusteko aukera izan genuen gaur ere bada izango dugu aukera elurra ikusteko baina hori gabaldean izango da Egunean zehar ordea euri zaparra da txiki ertainak botako ditu aizeari dagokionean ipar mendebaldeko aizea ulbitzi biliko da bola da gugurrekin eta temperatura maksimoak gaur nahikoa itxiko dira. eta hau izan da guztia gaurko balistikiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriotzar erratiaren sintonian, fmko egun puntu edo edo oro interneten guzkiplaza.neten. Muzik